Mirades a Ràdio Arrels. Una proposta de Cleofe mi. l'histoire d'une donne, d'une catalane bignataire, la Christine Campadieu, que ben contra et compartit une part de la seva à un dels més grandes autos americans, Jim Harrison. Ben ses compagnes de viatges, de taula, pour sobretot de mirade, Dos epicuris, de grands espaces de desconegut, de culture, de bon médias et de bonne vi. D'aquestes aventures s'en va sortir un livre, le sorcier et la luciole, sur la route et à table avec Jim Harrison, écrite par Christine Campadieu et publiée par l'éditorial Nourriture Fu en 2024. Britain d'Express de la mort de Jim Harrison. Tenim donc à nous autres l'auteur Christine Campadieu. Bon dia. Bon dia. Per euh, a euh, la révélation als lectos euh, delta ou euh, d'une part bastant importante de la de pro però des desconeguda par la jeune que nous et si si, exactement, parce que aquest secret, com dius, l'he portat molts anys, perquè al començament, quan vaig conèixer el Jim Harrison, eh, m'he pensat eh, que tothom el coneixia com jo el coneixia, perquè jo el coneixia bé. El, la, la seva obra, vull dir, ja, ja era lectora de la seva obra i, i doncs pensava que el meu entorn seria el mateix. I, i no, i no. Um, M'ha arribat unes aventures cada cop que em parlava, la gent em contestava que Jim Morrison, però s'ha mort fa temps. I, i doncs, al cap d'un moment, N'he tingut prou d'això i, i he deixat de parlar-ne. Doncs, realment sí, l'he guardat uh, molt endins fins un dia que no he pogut més i que he volgut escriure eh, aquest llibre. Però al començament el meu projecte no era d'escriure un llibre amb, tots els carnets i totes les notes que feies uh, mentre viatjava amb el Jim. Et donc, comme, euh, comme va passar-se el de création Ouf, va tarder anys. I una cosa s'ha com desblocat quan s'ha mort al Jim el 2016, m'ha fet com un xoc afectiu familiar, com si havia perdut el meu pare d'una manera, un altre pare, perquè el meu pare encara el tinc, Um, però m'ha passat una cosa molt forta, com un, un tsunami emocional, i m'he pensat ara que... I la meva reacció va ser de sortir tota la, la correspondència que tenim amb el Jim, que era anys de correspondència que havia guardat, classificada, doncs he sortit això, he passat la primera nit rellegint tot i, i m'he pensat, tinc, tinc moltes coses hauria de fer un homenatge a una cosa qualsevol. Però això era el 2016, al març, quan s'ha mort, el dia 26 de març del 2016, i uh, després ha passat la vida, jo tenia en aquest moment una vida molt ocupada, eh, tenia un marit que tenia fills, doncs hi havia una vida de família a casa i professional també, doncs Mm, no m'he fet passar davant, saps? He continuat la meva vida i, i els confinaments diversos i variats <laughs> ens han arribat i en aquest moment m'he pensat hauria de treballar això i encara tenia com una forma de procrastinació i demà, el mes que ve, i, doncs m'he passat... uh, així la, el temps. I <clears throat> d'un cop m'he pensat, em cal un objectiu perquè ho volia fer. Eh, eh, era com una, una llavor que, que em germinava endins, havia de sortir, no? I m'he dit un dia, qualsevol, i no sé per què, escriure aquest llibre al, a l'any 2022. No sé d'on ve això, no ho puc explicar potser un somni o una cosa qualsevol. I ho he fet al mes de gener uh, de, del 2022 he marxat al Convent Zero a Berga, a Catalunya, a Carlos Rosal, a costat de Berga, eh, residència per escriure, i allà he, he, en un mes he dissenyat tot el llibre i després només havia d'omplir. Un bat kunesh Jim Harrison, em ba de copy bolt que la compagnie en el seus viatges a Europe. Despres em vaig trobar en un d'aquells moments rars en què la teva vida canvia i et deixa entreveure per un breu moment noves possibilitats. Així que vaig fer el pas i em vaig trobar per les carreteres durant anys amb Big Jim. Això és l'inici del teu llibre i és una traducció del nostre compagnie de feina, Enric Balaguer. Una pregunta, com us vau conèixer amb el Jim Harrison? Ah, a, a través del vi, eh, ben cert. Eh, en aquest moment jo era mm, vinyatera, vull dir, actiu al domen de la Vieille, perquè encara hi soc avui, però només associada, soci, i, i no hi treballo cada dia com feia abans, eh, però era el vi, el, el punt comú que ens ha mm, lligats, perquè el que no sabia jo, jo em cuidava principalment de l'exportació dels nostres vins i era una associació entre Vicenç Cantier, el meu primer marit, i jo, que encara, mm, insisteixo, estem uh, socis, som socis, i cuidant de l'exportació havia trobat un mercat molt interessant als Estats Units amb un tal Kermit Lynch, que és un importador de vins, però també un escriptor i també un home que busca l'ànima darrere les coses. Doncs només treballa amb, amb vins de petites uh, produccions i només vins de França i d'Itàlia. I no vol vendre ni un vi americà, nord-americà i busca la gent darrere les ampolles. I el que no sabia és que al Kermit, doncs l'importador era amic amb el Jim Harrison. Això l'he descobert um, al llarg del temps. I de temps en temps el Jim li feia una petita crònica sobre uns vins uh, a la seva newsletter, la, la lletra uh, d'informació que, que feia cada dos mesos o, o tal. Doncs vaig arribar a aquesta newsletter de, de l'importador amb un article sobre un vin, un vin nostre, un collur eh, negre que es diu La Pineda, firmat Jim Harrison. I allà jo me, me, me, quasi, gairebé m'he caigut de la, de la cadira, no? <laughs> perquè per mi era un xoc, perquè jo era, eh, jo era mm, lectora ja del Jim. I així ha començat, perquè li he volgut contestar. He, he fet una trucada a Califòrnia al despatx del Carme Lynch i li he dit, escolta, arriba això i, i jo, jo sóc molt fan d'aquest escriptor, li, li vull contestar i si li contesto et puc fer passar una carta que li posaràs, si plau, en una caixa de 12 ampolles, perquè no s'ha d'enviar menys de 12 a una persona de, uh, com Jim, i li pots fer passar a casa seva, perquè jo no tenia ben segur la seva adreça en aquest moment. I doncs he fet així, li he escrit una mica de <laughs> la meva vida, eh, m'he deixat anar a una no una confessió, però una carta, com quan lligues un contacte amb algú que estimes intel·lectualment i que vols comunicar amb ell. Doncs penso que era un text prou viu, prou interessant per, per haver permès uh, uh, que el Jim contesti i que, comença, que, que hàgim començat una correspondència. Doncs tu coneixies bé l'obra del Jim Harrison, què et toca la seva obra? Saps quan un llibre t'entra en el cor i no saps exactament per què, sinó perquè et reconeixes amb una cosa, un personatge, un moment de vida que et toca molt. I aquest autor m'havia tocat per la seva llibertat, la seva llibertat de fer, de tot, de pensar i, i de, de canviar de vida també, perquè eh, realment és un home que escriu sobre la solitud eh, intensa del, dels éssers humans, però també sobre la, el fracàs i, i el fracàs sobretot dels homes, perquè els seus herois masculins són com magnífics losers eh, gairebé tot el temps i les seves heroïnes, dones, són magnífiques, són dones fortes, potentes, que, que se'n van eh, dret davant i que deixen, deixen la, la seva vida darrere perquè no són contentes amb tal o tal cosa, però és una, un, una escriptura de reflexió intens sobre el món en, en quin vivim. Això és una generalitat una mica clàssica, però, però també a mi m'ha mogut molt a, a aquest sentiment de llibertat perquè el sentia eh, dins meu. Crec que és això, sobretot. I em reconeixia amb eh, les seves heroïnes sobretot la Dalva, ben segur que és una mm, heroïna mítica, eh, és una novel·la culta per, per molta gent, i des de, del moment que he publicat aquest llibre mm, no paro de, de trobar-me amb dones Uh, que es diuen d'Alba perquè els seus pares li han donat, uh, els hi han donat aquest nom pel Jim Harrison. I la Famolició, ben segur que és així que ens hem conegut i, i era una mica el meu sobrenom. <laughs> radio, comme bazes de Beni, la seb euh, compagne de biatch. Euh, Ikiner, si vous pouvez dire, la, la teb, bah, euh, qu'elle me semble molligat, la teb situation personnelle et professionnelle en aquest moment. Si, si, tot és relligat. Jo estava un punt de, de final de cicle personal en balme el meu home. Hein, uh, um, érem molt amics, però només fèiem que treballar, treballar tot el temps i, i jo patia d'un manca, d'un mancament de, de vida personal, jo volia continuar a escriure, sempre he escrit des de la meva joventut, però poc, i, i mm, cuidant les vinyes i la comercialització i tots els viatges que calia fer, tot això. I jo volia canviar una mica en aquest moment i no sabia perquè ell no sabia a on anava, però hi havia un, com una obertura, saps, que es fa. Un moment de la teva vida, la rutina no et va bé, no et va més bé, i veus com una finestra que s'obre i no saps què fer. I en aquest moment el Jim Harrison ha caigut en la meva vida. Doncs mm, això m'ha donat ales i m'he pensat, mira, això és una una casualitat que, no, que potser no n'és i ha vingut a Colliure um, diverses vegades i uh, a un sopar, una nit, de, era molta gent, hi havia altres vinyaters i tal, quan el Jim ha dit que no podia anar a Andalusia perquè el seu acompanyant no podia en aquestes dates i havia d'anul·lar el viatge, jo li he dit, escolteu, si voleu, jo vinc. Parlo castellà, prou castellà per venir i parlo anglès i si voleu hi anem. I ell ha dit, vaja, anem, fem-ho. I era com una casualitat total, tot, tothom a l'entorn de la taula ens mirava, em mirava com ets boja, ets completament boja de proposar això a aquest home. I ha començat així. Donc Big Jim à que la nous nous à à légende, donc de la littérature, ba ou a cause en tout ce segur ou euh, uno aussi une nécessité de liberté de cambiomen, comme ou deies, est erzen er une part de la de charnière, mm -hmm. Chinsk. c'est euh, potser també une certaine euh, mélancolie, no? Sí. Que potser és un punt comú entre euh, tu i ell? Exactament. Uh, ho has vist, això? sí, <laughs> sí, ben, molt bé. Uh, sí, sí, sí. Um, ehm, la, la, la melancòlia al gim era com una mica tocat des de la, la joventut per tots els accidents de vida que havia tingut, per la depressió, la melancòlia negra que, que jo deia. I, i deia de mi als seus amics, Cristina eh, és melancòlica. I, i jo m'ho agafava malament, això, perquè per mi era negatiu i, i finalment no n'és tant, perquè és una manera també d'observar les coses i la vida amb un filtre que és sense... un filtre com sense filtre, no? Que veus la realitat i, i, i, i no la pentines i, i, i així sóc. Doncs eh, ell ho ha vist això i també m'ha reconegut com a una d'aquestes dones que, que s'aniria. Ha vist i li he dit ràpidament que el meu temps aquí a Collor s'havia acabat, que no sabia què fer, que volia fer, però que mar marxaria. I, I doncs m'ha acompanyat en aquest moment, ha vist tot això. La femme aux lucioles, la donne à euh, les Awareness, comme voudrait dire en Awareness. Awareness, euh, donc que explique en partie le titre del teu livre. Pots explicar-nous exactement ce que vous dir? euh, I, euh, la référence la, al llibre de Jim Harrison. La femme ou lucioles, doncs, est euh, és com una dona en a, a, però també físicament per un, per a aquests insectes que fan llum i que, que, que li volaran a, a l'entorn a, eh, a un moment de la novel·la, és una, eh, el que es diu als Estats Units novel·la. La novel·la eh, nord-americana és entre la novel·la, com la coneixem aquí, curta, un, un, un relat, un, una, una història curta, i eh, i la, no, i, i la, la novel·la, el roman. Doncs La fam Luciol fa com 100 pàgines, són, són petits eh, ro romans, eh, novel·les d'un centenar de pàgines. I és una història fascinant eh, que a mi, a mi forçament m'ha funcionat. És història d'una parella que està en un cotxe en una d'aquestes un, carreteres molt llargues dels Estats Units, sense fi, i la dona condueix i ha posat una casseta al temps de les cassetes audio de Stravinsky, crec, i és una música que li encanta. No? Escolta aquesta música clàssica i no parlen. I al cap d'un moment el seu home ejecta la casseta sense dir res, sense demanar, i posa una casseta seva de cotació de borsa. Doncs accions, uh, coses de la seva feina que volia escoltar. I a la seva dona, a, a, aquesta violència de, de, de fer, manera de fer, li, li, li fa un efecte increïble i una, com una eh, li agafa una, un, un llamp de, de consciència que fa que va a parar el cotxe a una estació servei i diu me'n vaig al lavabo o qualsevol cosa i se'n va. I no tornarà mai, mai, perquè l'home espera, espera, espera i la dona ningú sap on ha anat. I en aquesta curta novel·la de 100 pàgines Seguim la dona a la seva aventura perquè ha passat una barrera, ha caminat dins d'un camp de maïs, de blat de moro i, i, i bon, no, no, va, no vaig a contar tot, però és, és una cosa d'una potència absoluta, a, aquests llamps de consciència. Donc c'est tout comme euh, la femme aux lucioles, euh, parce qu'on mène ça à, a traçar la table route, a viatjar amb eh, algo que no conhecias gaire, LG Marison, e uh, la vostra uh, amistat uh, sembla uh, molt ajudada pel vostre amor del ben menjar i, i del vi. I del vi, sí. El vi, el vi és sempre allà. Sí, he començat, doncs, el meu primer viatge amb el gym va ser el 2006, i era eh, la meva primera sortida de ruta de la meva vida traçada fins allà perquè havia passat 16 anys al domen amb el Vicenç i a partir del 2006 eh, no serà mai el mateix i el 2007 eh, eh, ens separem eh, ben bé i doncs hem començat així i al gim tenia un tema... És que quan l'he conegut no tenia ni 70 anys, però era cansat. Cansa, un home cansat, una mica fotut amb, amb tots els excessos de, de vida que havia passat, de menjar, de beure. I havia passat una època de la seva vida amb drogues, però crec que el beure era més, um, més potent i, i, i li havia fet més més mal. Però, doncs, se l'havia d'acompanyar tant físicament que moralment, caminava amb un bastó, caminava a poc a poc, tenia el, la respiració curta ja i fins i tot si no tenia 70 anys, ara que realitzo, dic que era, sí, era una mica cansat de, de, de la vida. I li calia algú per decidir cada dia per trobar els llocs, per trobar els taxis, per organitzar les trucades, tot això. I doncs eh, ho he provat de fer sense cap preparació. Eh, el seu ajudant habitual i la seva secretària als Estats Units m'havien trucat per preparar-me una mica, però jo, jo, jo hi he anat amb confiança, m'he pensat, tot es passarà bé perquè anem bé l'un amb l'altre, eh, ens entenem, i jo encara un cop, com haig de dir que em sentia com una heroïna seva, doncs pensava que el coneixia de l'interior i d'una manera era veritat. Doncs tu, quan vas encontrar, encontrar el Jim, eres molt més jove que ell? Il y a cette euh, mène d'amistad intergénérationnelle est une cause euh, pro exceptionnelle. Et donc, c'est atunagi ou nabig, pour pugut euh, elle els aux costats més amagats, la serve part fausque les seves malalties, elle el seu cause comme ho deies, que era tot trencat et mm. i uh, no sé si ho podem dir així, però era quasi minus minusvàlid, de fait er, mm. non réellement pour quasi, si, si no, nos azebiden, no de, de ces quasi euh, responsable d'un homme euh, tal quel Jim Harrison et de ces quasi un, auxiliaires de bide, finzitot. de tot. Soubine, en, en el llibre parle pour Little Jimmy, donc phase une mène de mm, gigam entre el Big Jim, euh, que est el de tot el món, i tu has tingut Little Jimmy. Que peut nous dire sobre quel sentiment? Si que El Jim era una persona completa, però era també doble, perquè mai havia matat l'infant que, que tots portem a dintre i e que molts adults maten per ser adults. Ell havia guardat això, aquest infant, i aquest nen que tenia a dintre, a dintre com el, en el cas del poor little Jimmy, que sortia de temps en temps quan patia o quan feia com un, caprice eh, feia mm, referència al poor little Jimmy, a tot el que li havia passat, perquè havia patit molt a la seva infància, no sé si la gent ho sap molt, però eh, havia perdut un, el seu ull eh, esquerre a l'edat dels 7 anys i, i a partir d'aquest moment havia entrat en aquesta melancolia i dubtes, mol, molts dubtes sobre el sentit de la vida que mai l'han deixat. Doncs sí, he, he vist tot això, però francament ho he trobat fàcil de, de gestionar, perquè tenia l'edat de la, del meu pare, que com he dit abans encara tinc, tinc la sort de tenir el, el, els pares, els dos encara, i eh, i doncs jo tenia l'edat exacta de la seva filla, la Jamie, la primera, que avui és una molt bona amiga meva i també és novel·lista als Estats Units. I doncs uh, això va fer que hi ha hagut un lligam de confiança i potser que m'ha vist com una mena de, de filla, perquè ara que coneix que conec més bé la, la seva filla, Jamie, uh, que ens veiem un o dos cops a l'any, eh, ara cada any, eh, puc entendre perquè Jim eh, es sentia confortable amb mi, perquè hi ha, hi ha, hi ha similituds entre ella i jo. Ad encontrar Jim durant la darrera part de la seva vida, per no dir el seu crepusculi, tenia eh, el projecte d'anar a veure les tombes del seu panteó de, de poetes, notament d'Antonio Machado a Coimbra ou de Federico Garcia Lorca à Séville y Grenade. Es seguromen euh, à la begade estragne y enriquido euh, quanets une job catalane. De biur à mumen euh, questan mol al bultan de la mort i que, euh, que son quasi euh, Mija, això... Mortiferes, tout homme nos ho pot, euh, <laughs> no, no, no es pot encarregar Si, peut pot peut potser tens raó, però per mi era una de les coses que m'encanten més, és um, parlar de la l'amor, visitar cementiris, sempre ho he fet, i doncs eh, ens hem retrobat amb aquest gust comú de, de l'eternitat, d'una manera de la poesia. No és una fascinació per la mort, sinó una recerca d'enteniment, de, no? a través de l'obra de, dels poetes que havien influenciat la seva vida i, i jo, jo també tinc una fascinació per l'Arthur la, Rimbaud i, i, i molts poetes que, que el Jim um, adorava. Però um, és veritat que és l'Antonio Machado que va ser el primer lligam entre nosaltres, perquè com que jo vivia a Collura i que el Machado també hi viu <laughs> d'una manera i utilitzo el present perquè és tan, és tan rica la seva tomba amb, eh, que eh, l'Antonio Machado rep cartes de tot el món. Hi ha una bústia de, de, de cartes a la tomba que s'omple i, i sempre hi ha flors diferents i doncs és una cosa mm, ben rica que d'anar allà a visitar i el Jim ha volgut fer aquesta visita com la primera simbòlica del, del nostre uh, partenariat perquè ja havia anat a visitar altres tombes a, a França i finalment aquest projecte que tenia que volia anomenar peregrinatge uh, mai ho ha fet Uh, ho ha deixat en un calaix i, i no s'ha fet. És una gran llàstima perquè havia visitat moltes tombes. Havia anat a França a veure, veure Rimbaud, Apollinaire, René Char, la tomba de Colette, com a dona, que li encantava la, la, la prosa de, de la Colette. I, I és una llàstima, una gran, gran llàstima per mi que no s'hagi fet. Potser un dia trobarem assagios, però de moment no, la família no, no els ha sortit. Everybody's fighting all with each other. mort d'Elgie Marison, bazen contra euh, El François Bunel, tots dos er el amix français ou del Jim euh, Harrison, sí. pronou os coneixilles abans de la sebe morte Mm. Donc, això és une une cause euh, um, rare rara d'encontrar de, una persona que ha estat amiga gam la mateixa personne i, i potser créer crea lligams uh, prou forts també. si a créat un lligam uh, intense d'amistat que ara tenim I quan ens trobem, cada cop que vaig a París, que ell baixa per sud de França, eh, ens trobem i, i, i, i de què parlem? <laughs> parlem de Jim Harrison. I, I cada cop tenim més anècdotes, més coses i, i doncs eh, va, ser, va ser molt simbòlic perquè sabíem eh, l'un i l'altre, eh, eh, coneixíem l'existència de l'altre, però a través de la, la paraula del Jim, que parlait de François et à elle il parlait de, de et donc doncs ens hem trobat després de la mort de Jim. et comme tout homme François a voulu venir à Collioure pour visiter la tombe d'Al Machado, No pots saber la quantitat de gent que he acompanyat en aquesta tomba i a cada cop hem obert una ampolla de vi i a cada cop hem versat una mica de vi a la tomba. Pobre Machado està negat de vi ara perquè tota la família de Jim gairebé ha vingut i la seva filla, el seu, els seus nets, enfin, doncs molta gent. I doncs amb el François hem començat eh, així també, era una mica com un protocol. Eh, L'he portat allà i eh, havia vingut eh, a fer una entrevista meva perquè feia entrevistes de tota la gent que havia estat euh, amics amb el Jim. I té una teoria, en François, que estic prou d'acord amb... Eh, es diu que el Jim escull la gent Eh, al, al seu entorn eh, molt proper perquè es capable la gent capable de contar mes start de faire la narration, non, de, de d'escriure finalment. I, I François està segur d'això. Ell a fait cette pel·lícula excel·lent. Seule la terre est éternelle. Seule la terre est éternelle, si de, de, al crepuscul de, del Jim Harrison és ben bé allà, hi, hi ha coses essencials uh, que són contades i, i, i jo he escrit aquest llibre i volia més que altra cosa en la meva vida que, que aquest llibre existeixi perquè per mi era una manera de testimoni com un, gairebé al meu testament, no? Eh, en aquest llibre dic tot i, i passo tot. Hi ha correus, hi ha receptes de cuina, hi ha fotos, hi ha tot. Eh, és un concepte uh, total d'aquests anys i pensava haver dit tot, però ara sé que no, perquè hi ha un llegat del Jim Harrison, de part i d'altra, perquè el François també continua i, i doncs Mm, el nostre camí se, eh, es creuen a vegades i, i estem preparant una cosa pel 2026 per l'aniversari de la mort del Jim, el desè aniversari. La seva mm, fi de vida coincideix una mica partout amb eh, l'alba de la teva nova part de vida, una de les teves nova part de vida. Quin és l'hereu simbòlic que eh, que t'ha deixat euh, l'auto en la teva vida? M'ha deixat una cosa... Al començament no sabia perquè pensava que era molt important el que havia viscut a, a costat d'aquest gegant de la literatura nord-americana, no? Però és l'estiu passat que he entès eh, que m'havia deixat, perquè he passat l'estiu en el Montana i perquè tinc un projecte d'escriure un altre relat de viatge, perquè el meu llibre, aquest, Le sorcier de la Luciole, està construït com un relat de viatge amb incursions dins el passat i el present, però volia realment escriure, ara que el Jim no hi és, un relat de viatge sobre el Montana, sobre la meva visió com a dona que sóc, eh, eh, amb etiqueta francesa, però que el que em toca més és ser uh, eh, meitat catalana, meitat basca, no? I, I quan estic allà és això que parla la gent, més que la, uh, la part francesa. I doncs uh, un, un relat de viatge amb els meus ulls, aquests ulls barrejats que estan a, entre diverses cultures, i havia començat, perquè quan vaig a la muntanya fa com 20 anys que hi vaig, i conec a la família i els amics, a l'entorn eh, que ha viscut al gym allà, als llocs i tot això, i havia començat una cosa. I aquest estiu m'ha passat una cosa totalment imprevista. És que m'he trobat amb eh, amics de la filla del gym, Eh, amics escriptors i sobretot un que és un escriptor natiu, un, un, un indi xipewà, que és eh, poet laureat del Montana per aquest, on, fins al 2025, ara, el millor, vol dir millor poeta. Cada dos anys fan l'elecció del millor poeta del Montana i per aquests dos anys, 2023 2025 és a dir, es diu Chris Latrey, i, i m'he trobat amb ell, hem parlat moltíssim, i ell m'ha obert unes portes que, que mai pensava obrir, perquè jo no coneixia cap indi d'Amèrica, cap natiu, cap uh, eh, eh, persona, uh, eh, ningú, i aquest estiu hem aportat a diferents llocs, he visitat diverses reserves, m'he trobat amb gent que escriu, gent que, que fan de professor, Uh, la generació uh, d'ells de diverses uh, tribus que són ara educats, han fet màsters a les universitats nord-americanes i amb això amb aquest uh, bagatge, s'han tornat cap a la seva mm, cultura propi i fan ara, recuperen l'ensenyament de, de les llengües. I, i això m'ha fascinat completament. I tinc una anècdota que haig de contar perquè, perquè m'ha deixat sense veu. Arribo a la reserva Crow i em trobo davant d'una dona. Hi havia uns dies de, de pedagogia, feien ensenyància de, de música, d'artesania, tot això, per obrir a la gent. I <clears throat> doncs arribo allà i veig una dona d'una bellesa tremenda. I era, era tan bonica que els meus ulls no podien deixar-la. I tenia consciència que no era normal, normal mirar tant aquesta dona i que uh, la politesa <laughs> volia que, que deixis de, de mirar i no podia, perquè tot era, tot era bonic. Els seus llargs cabells amb trenes així, la, la camisa que, que, que, que tenia de, tot era de brodats, amb perles, de coses ètniques meravelloses de la, de la seva tribu, Crow, i a baix tenia tot el, els codis nord-americans com un, un jean perfecte, de, de, de, de usat, molt elegant, un, el jean perfecte i unes um, botes uh, mexicanes increïbles. Doncs miro aquesta dona i em dic, has de deixar de mirar aquesta dona perquè no és un animal, no és una decoració i no pots fer això. Doncs he trobat com a solució per deixar de mirar-la, d'anar a parlar amb ella. Doncs m'apropo i comencem a parlar. I ella ràpidament em mira amb una, com un somriu en, en els ulls i em demana d'on vinc. Tu qui ets? Què fas aquí? D'on vens? I doncs jo li dic jo soc francesa, però escolta, exactament jo soc del Pirineus perquè el meu pare ve del costat català, dels Pirineus, al bord eh, de la, de la Mediterrani, i, i la meva mare de, del costat és de l'altre costat atlàntic, al País Basc, i, i doncs em sento com un barrege i provo en, en, entendre tot això perquè sóc de dos territoris que fa tres segles eh, perquè s'ha de saber que ells saben parlar amb segles com nosaltres, europeus, el que no fan els, els dels Estats Units, que no saben res del passat. I, i doncs jo li dic fa tres segles uh, aquests dos trossos de uh, bandes de terres uh, eh, eren diferents, ara són francesos per força, i, i doncs tinc moltes preguntes d'identitat i per això estic aquí dic. I ell em diu, ah, doncs tu ets una indígena com, com jo. I m'ha tan xocat que aquesta dona digui això que la meva primera reacció va ser de defendre, de dir no, jo soc francesa, perquè aquí ha funcionat no? la, la nacionalització, que estem una mica eh, fotuts amb això, però i li he dit i ella continua, em diu, ja sé que hi ha una part d'aquests aquest, països que dius que estan buscant la seva independència, hem seguit una mica això, eh? són els catalans, no? I dic, no, no pot ser, no pot ser que aquesta dona que, que, que fa això broderia allà, brodats allà a la seva reserva, al, al fin dalt muntana, un, un lloc perdut i, i que mm, jo, jo m'ha calgut quatre hores de, de, de cotxe per anar i, i, i em parli de l'independència de la Catalunya. Doncs això m'ha mm, fet una pell de gallina que encara tinc quan em parlo i m'he pensat, doncs aquí, aquí hi ha una cosa que de, que d'estudiar. De, Com es fa que aquesta gent sigui tan conscient de les coses i que no nosaltres no sabem res d'ells, perquè jo no sabia res d'ella, d'aquesta dona, no sabia res. Ell m'ha explicat on són els llocs sagrats de la seva tribu i com que han estat apartats d'aquests llocs perquè els han ficat en un altre lloc, saps? el sistema de la reserva. I, i doncs m'he pensat, el meu relat de viatge no, no, no ha de ser només sobre la pesca, els paisatges, els amics del bar i tot això, coses senzilles però identitaris també que volia fer, però jo vull contar aquestes trobades que he fet aquest estiu passat amb aquesta gent, la gent d'allà, la, la, la veritable gent d'allà, i que té tantes històries i que començo a conèixer. Doncs estic en una fase de recerca, he canviat totalment el meu projecte, i, um, e començaré d'aquí poc estudis a, a, a, a Merindis a, amb una universitat del Montana que faré en, en visió um, començo al mes, al mes que ve doncs um, és un canvi de vida i ara sé, penso que això és un heritatge que m'ha deixat al gim perquè és l'única persona que m'havia tant parlat de la gent d'allà eh, que ell coneixia bé, perquè tenia amics, havia passat a la reserva, hi havia viscut un moment, hi havia, havia compartit tantes coses i, i jo no en sabia res. Ara en sé més i estic en contacte amb diversos, que guardo el contacte i tornaré perquè vull fer una descripció eh, senzillament d'aquestes trobades. Sí, perquè cal dir també que el Jim Harrison és un dels pocs americans que valora el poble natiu i que no només parla de, del poble americà que, que és conqueridor i tot. És, és una cosa també eh, important de, de la seva obra i de, del seu punt de vista. Sí, com molt. parlava de les dones de manera feminista sense dir que era feminista o com parlava de, mm, paysages de la nature se dire que euh, un ecologista écologiste sont coses que sont pendents en les seves vos les, les converses segurament i que, c'est que important de dire, aussi que, que, és un humanista també. De, de... Sí, totalment naturalment, eh? perquè ella ell eh, era <laughs> dit elle per ell. Ah. Doncs ehm, era endinsats en una vida de, amb, lligada amb natura, amb uh, la gent local, amb tot el que passava. Políticament era molt actiu i, i no era benvingut uh, a les ràdio, televisions nord-americanes perquè parlava de tot això, de, del problem, problema dels natius, de, del massacre, perquè utilitzava... Uh, uh, la, la paraula genocidi molt fàcilment i, i allà és una mica complicat utilitzar aquests mots. Doncs Sí, i feminisme també, perquè li ha vingut tot això naturalment. Al, al començament de la seva obra era vist com, com un, un caçador de l'oest americà i, i a partir, a partir de, de la famosa Luciole d'Alva, que, que l'ha la cosa ha girat perquè tenia aquest poder de posar-se en el cor i en la ment d'una dona jove o d'una dona de qualsevol edat per contar una vida des d'un punt de vista femení i aquest talent, que és una mica rar, hi ha altres que ho fan, però el Jim ha, ho ha fet d'una manera excel·lent i que ha deixat una, molts rastres i, i que ha fet que aquestes novel·les són, avui són cultes. I s'ha de saber una cosa del Montana, perquè ell havia nascut al Michigan i s'havia mogut amb la seva dona, Linda, al Montana anys després per seguir les seves filles que treballaven allà, que estaven instal·lades, i mm, el Montana és més o menys del tamany, eh, l'estat, eh, eh, del tamany de l'Alemanya, eh, gairebé de la França, doncs una mica més petit que la França, i eh, té un milió d'habitants només, un milió, per un tamany de, de país europeu. Doncs vol dir que la relació entre humans i animals i natura és molt especial i, mo i molt important que si no l'entens, si no la saps viure, pots morir cada dia, perquè hi ha ossos, hi ha, hi ha diversos perills, i, i doncs això són els natius que ho saben millor. Són ells que han après els blancs, els primers eh, que han arribat allà, al segle XIX, han après dels natius. Els prim les primeres trampes les han superades perquè van ser acollits. I, i doncs això la gent ho descuida, però no se de descuida, eh? s'ha de parlar d'això, crec. Al moment on eh, gravem aquesta entrevista, fa dos dies que ets oficialment uh, eh, autor. Uh, <laughs> és una anècdota que ens vas dir just abans de començar. Uh, C'est assez symbolique no, de, devenir auteur, euh, écrit sur... Officiellement euh, Officiellement, c'est <laughs> officiellement, officiellement, c'est clair. Sí, sí, he le el papier de la URSAF <laughs> disent que c'est artista-autor. Donc c'est la parole hein là. Donc donc Paul dit que l'écriture cobra un, un molt llarg eh, Um, sí, sí, és molt simbòlic perquè és un moment que quan s'han parat les meves activitats, uh, excepte la del vi, que continua uh, fent, però això de les residències artístiques que fèiem ahir uh, s'ha tancat, uh, s'ha venut la casa ara i, i uh, l'estic... Um, estic en el eh, traspàs de les coses de la casa ara mateix i doncs la meva vida que tinc al davant serà l'escriptura. És això que vull fer. No vull mai jubilar-me, però vull escriure i és una cosa que, que sempre he volgut fer i avui tinc tot el poder de fer-ho. Estic molt lliure ara. Donc c'est euh, Christine Campadieu, euh, auteur de Le Sorcier et la Luciole éditata per euh, euh Nourriture Fu. Moltes gracias per aquesta entrevista. et segurament fins aviat. <laughs> D'acord, fins aviat, com answer. don't have